eta beste lurralde antolaketa bat beraz aipatuko dugu hori ipar Euskal Herriko lurralde kolektibitatearen manifa haste burunta maitzena. mila bat jendak bete ditu baionako karrikak larun bat atxaldean lurralde kolektibitate baten aldeko manifestaldea mesala Lugalde elkargo bat orain lemapean amarnaka utetxi eta usapez dozenaka eragile eta egitura desberdin luga gelatik erriko etxeraino bilduma bat eskaintzen digu intza argieta. Are urbildu, urbildu unat, biardugu argazki eder bat hartu, beraz, Urbildu otoi! Max Brisson, Jean-Jacques Lasser, Christine Bessonar, Colette Capdeviel, François Benboar, Frédéric Espagnac, Sylvia Nalo, Martin Bizota, François Maitia, Jean-Michel Galan, batzuek aipatzeagatik taula gainean zirenak. Aurpegian itza ukandu larumateko manifestaldiak, tendentzia desberdinetako jende hainitz bildu baita, lurralde elkargo baten aldeko aldarrikapena Parisi entzunarazteko. Entzun ditzagun Pepe Lamirande, Siberuako kontseilari orokorra, Lucien Betbeder, Lekorneko hau auzapeza eta lehenik beinatintza uzpe azparneko auzapeza. Ba, baltz mintzatu egin zine, izigarri garrantzi zengoetako, holako kupura ondien biltzean nahi bauzu, eh? Eta noizen egun edo edo atzo, mintzatuten bezala, erakosten du duen mespresuak goetako, eta gure lugalderen dako, eh, bakezko posesu batian sartiak gira, eh, Frantses eh, Republikako kostizuaren barne galdatzen du zerbait, experimentazioan ondelakoa, edo behar ba, epetxo inoa bena zerbait olako, eta ukatzen dauku dretxo hori, ukatzen dauku mintzatzia proposatzia eta gure ikuste moldia paisen defendiatzia. Hori eh, ezin onartzea dut, du eta ni hartako preseskin nizemen eta ene azparneko sei ordezkariekin eta guk uste dugu behar dula segitu, behar dula bure eta nortasuna erakutsi eta agian konprenituko dutela paiseko jaun horiek, solasian eh, behar dutela sartu. Uste duzu nomriak bai, eh, ikusirik entzunen dutela? Ez dakit, bagizu eh, ikusi eh, nahi eh, ez duen batek, ez du ikusiko, eh? Baina, bon, zendako ez itxaguziz berdu saiatu eta guk bide hortan gira, eta gauza horri buruz goaz. Berba, baltzek ez berba, bena hemen badira senaturak, badira diputatiak, eta sekolan behinu gehiago alderdi politiko, politiko guzietakoak bagira, eh? eh eta elgarrekin ginak eh, eta elgarrekin eta nora gain dut eh, afera hortan txartiak, eta agian ez berba guri esker, bena hori esker berba, dintzunen duke zait, atako hasteko enesperintxa da. Eta 2000 badira hauteskundeak berriz, eh, eh, lortuko da txikitzen eh, bateratasun hori, elkartasun hori, e, ikusiz hurbiltzen direla hauteskundeak ondotik? Ba, iduritzen zaut, hemen direnak ez dute ukatuko, eh, hemen eh? ez, ez bihar, ez etzi. Eta ikusiz baltzen iteko manera, behar ba, baltzek luke hori nahi, baina indartuko du gure, gure indara eta gure elgerretatzeko fede Pepe La beraz, eh, siberutarrak ere eh, lurralde elkargo baten alde, nomre haundian, eh, jinak baionarat eguna? Bai, eh, egun, egun eh, handia da Euskal Herrian tago, eta bai. eh, Euskal Herrian tago ebai. Badak asfalditik Euskal Herrian eta departamentu hontan. Artikulu horrek eta kolektibitate bere horrek posibilitati ema endo aitzeko lanin Euskal Herri osua ikilan eta egun mobilizazione handi hunek beharre, beharre, gubernamentiai gogua kamiaziko do eta baimen ema du. Entzunen ote du? bai entzuen uste dut, baltzek eh, ez badu komprenitzen, eh? eh, bon, uh, bestek hauz, hauz hon hartuko ditu, bestelan, bestelan uh, handik igain dira. Lucien Betbeder, beraz manifa historikoa dela erraiten da, ala pentsatzen duzuzuk ere, egungoa izanen da? Hori sarri ikusiko dugu, eh, zoma jende etortzen den una, eta me araiz historikoa izanen da. Uh, ez da, uh, ardura ikusten uh, eh, eskolde guzietatik uh, eh, eturririk uh, manifa untarat, eh, er nahi dut uh, eta gai bati buruz, uh, eskolegiko kolektibitatea horri buruz. Beraz, araiz izanen gira hainitz eta paisen entzunen dute gure botza. Nomreak eginen du, entzunen dutela edo ez? Eh, Beldurniz ez dela aski izanen, nombriak. Eh, beharko dute, eh, meste somitek, idekidura pixka bat, han gehi nartan, eta ikusi hemen somat haute izanen diren, araiz izanen gira nombre handian. Eta, bon, hoi uh, baten maten behagiela, araiz uh, idokiko dituzte eta begiak eta beharriak logagelatik abiatu eta herriko etxean bururatu da manifestaldia, eta joana itzainak hartu du hitza antolatzaileen izenean, bildu jendearen anistasuna ikusirik, ausardiaz jokatzeko galdegin dio François Hollande Frantziako presidenteari. Bildua garenen anistasuna ikusirik, zilegitasun osoa dugu adierazteko gure lujaldea prest dela desafioari erantzuteko haren dinamismoa ezpaita gehiago frogatzekoa. Euskal Herriak proiektu moderno hau eraiki du bere gerorako. Euskal Herria hau batez eta manera demokratikoan mintzo da. Euskal Herriak sekulako esperientzia hori zerbait diezaiozun galde egiten dizu. Gaur eta hemen bildutakoek zin egiten dugu Euskal Herriak ez duela etxiko. Lendak jauna, hausak dia erakutxe zazu. Lugalde honen eskaera kontuan ahezazu eta ezinbestekoa den erantzun politikoa emaiozu. Euskal Herriko lugalde kolektibitatea orain! Bildu den jende guziaren sustengua ezinbestekoa zela Parisen eztabaidak segitzeko, azpimarratu du Jetegik Espainiak senatariak. En tout cas, c'est un soutien qui est important. On en avait besoin, nous, les élus, pour déjà pouvoir se faire entendre à Paris. En tout cas, nous, euh, ça nous a fait du bien et je crois que c'est important en tout cas pour commencer les débats euh, bah, qui commencent, euh, qui ont déjà commencé pour être honnête jeudi matin et qui vont continuer pendant les jours à venir et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Eta kopurua bezain garrantzitsua dela jendearen anistasuna azpimarratu dio azkenik antolatzailen izenean Jakes Bortairuk eki erremundegi lankideari. Dudari gabe, hor, uh, <laughs> eh, anistasunak du eh, animaleko indarra ematen uh, gure proposamenari, uh, beraz, segitzeko uh, indarra ematen digu, orain, definitu beharko dira ondoko etapak, badakigu, uh, eun mila, bere eun mila jende bildurik ere etzela horrekin baitezpada hor gauzak mugituko, Eh, segitu behar dugu mugitzen, borroka hori ez da galdua, eh, erri honek eskatzen du, gero eta historie zabalagoek dute eskatzen, eta gaurko eh, mobilizazio horrek ematen digu indarra eta determinazioa urgunago segitzeko. Urgunago segitzeko, nola, ba, nundik, noiz. Hori da, denen artean definituko duguna, orain arte bezala, eta parakotxean izan da ez da orain badira erragilean itz, denen artean itz egin behar dugu, koordinak eta mailan, batera plataforman nola ez, eta bi kontseiluetan, hausak bezen biltzarean ere, zezein, denak adosteko ondoko horatxak. batzen da, udazkinean, izanen dela behar bada jokoan partida, partida gestatu bako da. Bai, ikusiko dugu, orain eh, goizegi da erraiteko eh, norakoa zen, baina eh, argi da segitzen duela, bai. Ikusiko orain, zer erantzun emaiten dion frantses gobernuak larumateko manifestaldiari.